Erreka txipiek egiten dituzte erreka handiak. Aldudeko errobik garbitzeko lehen ekintza burutu du iturritik elkarteak igandeuntan. Loitzeko edo kintoako errekatik abiatu dira, pitxaka noiz noizbait aharrosareino heltzeko esperantzaz. Lehen deialdia aharrakastatxua izan da. Hogeita mar laguntzaile inguru elkartu baitituzte, denak zakuak eskuan, kintoako erreka ondarkinez libratzeko lanari. ekindakote. dakote, Txordoki antolatzailearen laguntzaz errekan beiti joan gira lanean ari diren laguntzailekin mintzatzeko. Eta ara non, e, eh, kintoako errekako gainak aldean, eh, garbiketa lanetan atxeman dugu bankako Elise, lana abantxu fini duzu ez da egunon? Zomaz izte zuen taldean? Eh, zazpi gure taldean, eta ainitz hainitz bildu dugu, beraz, eh, voilà, konten gira, zenta kusi dugu ez dugu <laughs> alferrik eh, aritu. Pentsatzen dugu, behar da, behar da kilo, eh, bildu ditugula, eh, or, utzi ditugu hor uh, mutzo batzuk, eta gero joanen gira bitzera. Beraz, ara, eh, 6 kilo, bakarrik zuek, baziren beste sei talde, aski ondarkin aterako da? Ba, bai. Alor, ez dira berehala ikusten, hor eh, hasi pentsatu dugu, bo, ez da, ez da hain eh, zikin, baina nazkenean on, ongi begiratuz uh, ikusten da, eta aspaldikoak dira, beraz pixkat lorpean dira, behar da, uh, uh, atiratu, baina bai, pentsatzen dut beste, alor ez dugu bilana egin, oino, baina pentsatzen dut, hor zazpitaldeekin, uh, bai, bai, hainetz bildu dugula, eh? bai. Eta orain zer egin enduzie? e, eh, aperitifoa biztan dena. <laughs> Eta dena bilduko dugu. Um, pixatuko dugu, ikusteko uh, zenbat bildu dugun, hor eh, nahi dugu ere komunikazio eta zenta hor nahi dugu beraz um, bilketa lan hori egin, banan ere, informazio, komunikazio hor denak gehiago ikustea be, behar dugula gure ingurua, gure errekak zaindu behar ditugu eta voilà, horregatik nahi dugu ere uh, pixatu, jakiteko zenbait bildu dugun. Eta Elise, zu ere iturritik elkarteko kidezira? Bai, bai, bai, bai. Eta nola biltzen zizte, nola lan egiten duzi edo, noiz hasi zineten? Ba, dola uste dut eh, urte bat, eta bon, gutxi gira, eh? baina uh, pixkanaka, pixkanaka, uh, asmatu dugu. Asi da, uh, uh, elkartekide batek, uh, berak egiten zuen hor uh, bere kabuz, hor Ereka erreka ondoan bizida eta biltzen zituen, uh, eta eta gero argazkitan hartzen zituen uh, zinkinkeriak eta, eta Facebooken eman, eta gero horrek reakzioa tradizioak piztu ditu jendean eta beraz eh, erran dugu zerbait antolatu behar dugu eta voilà, bon, gure artean bon, sumu da, eh, baina eh, nahi dugu ere eh, hori uh, bultzatu zanta leku zinez uh, biziki ederrean bizigira eta nahi dugu hola uh, segidain ba, Mila bat ah, Zuri Eta hemendi kezurrun ere, Xabi indaburu atxemanduku, APP-mako kidea, egunon, Xabi? Egunon. Beraz, hemen ikusi zitugu, kautsuzko botekin, errekan, e, zer egin duzu egaur goizian? Be, gaur uh, eh, goizian eh, elkartu gira uh, Europel uh, gure errekak garbitzeko, eta uh, egun be, elkartu gira rantzealeak, emengo jendeak edo laborantzak batzuek, eta elkartu gira be, gure uh, ingurumena garbitzeko. Mhm hemen urrupelen ba, ez da hainitz jende, hainitz um, lantegi eta denak, baina uh, plastikako puskak atseman dute, baina zaharrak eh, berriak uh, ez, berin pixka bat eta pixkat metala. Baina, bon, Mm, konten gira, zen eta ez da sobera sobera zikina. Erreka zati bat hartu dugu eta banatu gara be, errek, errekan eta zaku batekin, eskulagoak eta ba, batzuak bota edo olako gauzekin, ba, dena, dena garritu dugu eta momentu goxo bat pasatu dugu. Horrein jatze bat ba, zen iduzkia, Hor, uh, itzen dugu jurtzuria, bo, ongi da, zen eta berdugu ura, alor, be, ora, ura etortzen alda, eta, bo, be, orai, uh, o gitarteko bat uh, janen dugu, eta, momentu goxo bat pasatuko dugu. Zure ustez, garantitxua da, olako ekintza eh, kolektiboak egitea? Ba, niretzat biziki ongi da, zen eta, bo, batzutan ez gira denak elgar gurutzatzen, edo ez dugu ideiak berdinak, baina guk denek maite dugu errobi. Alor, zer egiten dugu, be, elgar, elkartzen gira, gure bertze gauzak bazterretan usten dugu, gure historioak edo e, araborantza, arantzaleak edo lantegi e, nagusia, eta denek elgarrekin e, elkartzen gira eta, eta gure ingurumena edera garbitzen. Eta, bon, eretzat, ideia hori biziki eh, ona da eta berdugu eh, berritz egin eta kostaldeko eh, bertze elkarte batzuekin ere ongi aipatuko dugu egun bertze egun egun batzu eta egun hori berritz eginen dugu uste dut heldu den hilabetean edo heldu den urtean. Mhm. Ara ez, eta ikusi zaituztego elkarte desberintako kideak hemen elkarlanean. E, momentuntan, ze gueratan da kintoako erreka hori? Bakizu pixkate arrain mailan edo... Ez dakit ongi e, nola da kinto erreka hori, baina biziki polita da ikusi dugu amuroinak, eta bada ura, eta ahi neurria biziki polita da ahain, e, ahain entzat eta egiteko, eta niretzat biziki importantea da gaineko erekak ongi garbitzea, behereko errekak harainak uh, uh, uh ukaitzeko. Ara, basabein da buru, mil esker? Mil esker, batekin. Eta errekatik pixka taldendu gitezen eta bidera hurbildu larrateia etxera zuzen ere, bertan dugu bainatu zafren laboraria, e, zu hemen bizizira, erreka bazterrean, hainitzundarkin ikusten dituzu usu edo, edo ez hainbeste? beste? Huai uh, ez izan da eh, denboran gehio, baina huai ez biziki, badira aspaldiko zikinak uh, eh, urbazterretan. Ondarkin horien artean ze, ze maiten da, ze motatako ondarkinak? Uh, ondarkina horietan botoilak, hauniz botoila eta burdina badakizu sardinalatak eta horietak, pixka eta bon, plastikare, bon, plastika guti plastikak aiziak ekartzen du, plastikak piskat, eta arboletan lotzen dira piskat, baina ez biziki, baina lehen gondarkin hori eta nola, botoila honitz, botoila honitz. Eta aipatu daukute, ara, eh, gaur etorre dira, initz laguntzaile erreka garbitzerat, eta baina zuk jada lan bat egina zenuen, eh, bilketa lan bat zuzen, baina ezakitze, hainiz bildu dituzu zuzen bat? Bozomat ba, ez dakit, eh, badakizu zaku handi batzu baitira eh, Big Bag hori itaik, hori itaik eh, banitin lau bildiak zenta gure etxondoan bazen deskarga zahar bat. Eta arrainak ikuste dituzu egunerokoan edo ikusten zu pixkanaka gehiago badirela geroz eta garbiago? Arraina ez da lehen bezala ikusten. Ikusten dira bakan, baina nuai bada egon hori itaik haunitz, pentsatzen dut haunitz horik atxemaiten diuztela, eta gero kusten dira ekreviz eh, batzu, eta horik erraiten dute uh, arrainen argultziak eta jaten diuztela. Ekreviz Ameriken dira horik, eta horik nun baitik karria dira uh, eh, elebaza eta uste dut horik erraiten dute hasteko uh, argultziak eta arraintipiak jaten diuztela. Haunitz, eta bon, ez da lehen bezala kusten arraina ez. Ba, mila esker handi bat? Bai, ez da zerik. Eta ara, bidea behin harturik e, eh, urbildu gitezen apeitifarat, bertan atxematen dugu, e, eh, mementuan errekan ikusi dugu, e, uretan barrena, baina ezin izan gira arengana urbildu, orain harrapatzen zitugu abilio pereira, zuzure familia edarekin, e, Portugaldik jina dena, e, aldudei barrera, eta zura nahi alonzorekin e, atopea izan zira lanean, zer atxeman duzu errekan? E bildu dugu uh, kofra zahar bat uh, argien e, barnean. Handia zen? Ba, ba zen oto zahar bat uletan. E, ba zen papera denetan. Eta ba hola, ba zen hori. Uh, Sartu zira errekan? Uh, ba botekin joan iz uh, eh, uletan, eh, eman dut uh, barra zaharra bat eta papera uh, lurrean. Mm -hmm. Untxa pasa duzu? Ba, untxa, untxa zen. Mm Eta, heldu den aldian motibatzen zira berriz joitera lagunekin? Ba. Ba, mila esker handi bat? Ba, mila esker deneri. Aldudeko errobiren garbiketan segitzen dugu eta gurekin dugu pantso flojez, dinamika honen bultzatzaileetako bat, egunon? Bai, egun Konfinamendu garaian, zu hasi zinen errekak zure baitatik garbitzen, Facebookera ere argazki batzu igozen ituen eta eta hainitz eh, zabaldu ziren, eta nolabait horrela sortu da iturritik elkartea? Bon, hori zen, uh, konfinamenduan, bai, eh, denbora pixka eta hori Ordean uh, eh, iturritik uh, eh, elkartea sortu da, zen da, pasatuta, eska ba, galderak eh, asko gukan ditut, eta ze behar dugu egin. Be, bon, be, asigira gira voilà, elkarte bat montatzen, eta voilà, bilkur batzuk gukan ditugu, eta voilà, E, egun zen uh, lehen eguna, lehen entxegua, eta izigari posik gira, zenta hogeita sortzi pertsona gira, zikinkeri asko bildu dugu, zebu aski tona, tona bat uh, pasa. Eta preseski bilkuran aipatu duzue, hormuga ondoan badela kaserna, Guardia Zibilaren kaserna zar bat, eta hortik ondarkina initz zabaldu direla errekan barrena. Bai, hori eh, hori da, bon, uh, eh, problema, eh, bat, bai, izan ziren e, uh, ango kuartelak, uh, zilo bat bazen, eta ziloa idekia izan da, euriarekin eta, eta biztan da, hori peltajak guziak, ere kuperatu gute zikinkeri guziak, eta ordean egia egan da, estapenetik, zen gure ideia, errikaren zati hau garbitzeko. Hemen dikaitzina iturritik elkarteak zer eginen du. Igusten dut eh, motivazio asko hainitz, hainitz izan da, jende konten dira, eh, beren, eh, beren aksuaen egitea egun, eta biztan da, errek segituko dugu. Behar ba izanen dira best aldiz eginen dugu urtean, Baina, segur da, urtero inen dugu, eta normalki gosa arte, ordean, biztan da, lan luze bat izanen da,